الدرس الرابع الدرس الرابع Dördüncü ders Dördüncü ders ألف ألف البيت البيت إف إف في البيت في البيت إف إف evde المسجد المسجد مسجد مسجد Fil mescidi. Fil mescidi. Mescitte. Mescitte. El mektebu. El mektebu. Masa. Masa. على المكتب على المكتب masanın üzerinde masanın üzerinde es-seriru es-seriru yatak yatak Ales seriri. Ales seriri. Yatağın üzerinde. Yatağın